بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla kadhalika kuomba sala na salamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na kuhusiani pamoja na nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo la kujifundisha hukumu mbalimbali za dini yetu ambazo zinatakikana kila muislamu aweze kujua yani muislamu kujengeka na hizo hukumu bure katika maisha yake bure kwa sababu itakuwa anafanya vitu vya ajabu ambavyo muislamu atakani kufanya kwa hiyo mtu kuto kujifundisha hizo hukumu ni kujitekea matatizo katika dini yake yeye kama yeye kwa hiyo atakana waislamu wajitahidi kadri wanavyoweza kuweza uh, kuzijua hizo hukumu kwa hali yoyote ile na mazingira yoyote kwa sababu ndio dini yao yenyewe hii ndio dini yenyewe tunasema dini hii ndio dini kwa matendo ambayo Muislamu anafanya uh, ili aweze kuwa sahihi lazima hivi vitu aweze kuvifahamu na aweze kuifanyia kazi katika maisha yake jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na zakatu thimari wal kharij min al ardh tulikuwa tunazungumzia zaka ya matunda na chenye kutoka ardhini tukasema watajibu fi kulli makilin mudakharin zaka uh, ni wajibu katika kila kinachopimwa katika ujazo na kinachokaa muda mrefu bila kuharibika kharaja min al-ardhi chenye kutoka ardhini kilichotoka ardhini wa khamsatu au toke na uh, fungu lake ni uh, khamsatu au tukasema uh, kwa vipimo vya leo ni takriban na kilo 612 takriban kilomita sita kumi na mbili mwalifu anasema wahia salatu wa ithnani wa arbauna riflan wa sittatu asba'i uh, riflan bidamashki ni uh, ratili 342 uh, na subo sita katika vipimo vya Damashki akasema washitwa milku wakati wujubin na inashurutishwa mtu awe amemiliki hicho ambacho kinatoka ardhini wakati wa uwajibu wa huwa ishtidad wa habbin na huwa wakati wa wajibu ni kukomaa kwa nafaka wa budu salahi tamari na kuanza kudhihiri e, matunda kuwa vizuri kuiva wala yastakiru ila bijaliha fi baydarin wala milki e, haidhi kuwa mpaka mtu ajalie hayo matunda sehemu ya kukaushia au ni kama Eh, nafaka jalie sehemu hiyo ya kutenganisha baina ya zile nafaka zenyewe na masuki yake wanahawihi na mfano wa vitu uh, vya namna kama hiyo au na mfano wa sehemu kama hizo akasema waliwajibu ushuru masuki ya bila mauna na chawajibu kutoa ni moja ya kumi katika yale yaliyonyeshilezewa bila ya gharama wa nisfuhu fi ma suqiya biha na nusu yake kwa vile ambavyo vimenyeshilezewa wa وثلاثة أرباع أرباعه فيما سوك بهما na robo tatu ya osho katika vitu ambavyo ah, vimenyeshelezewa kwa gharama na bila ya gharama ukawa wakati ni sawasawa fa intafawata utubira al-akthar ikiwa wakati ule umetofautiana yani wakati ambao mtu ametumia uh, uh, ametumia gharama na wakati ambao hajatumia gharama ikawa ni tofauti yani wakati mmojawapo ukawa ni mwingi basi mazingatio ni ule muda mwingi wa ma'al jahli moja na kujingika wakati yani kama mtu hajui wakati al-ushur atatoa ushur ihtiyata leo tutazungumzia zaka ya athari na vile vile zaka ya madini na kufara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله وفي العسل العشر سواء أخذه من مواد أو ملكه إذا بلغ مئة إذا بلغ 160 رجلا عراقيا أنا سيما المؤلف رحمه الله وفي العسل نكون يا ساري وفي العسل na kwenye athari wa fil asal na kwenye athari al ushru mtu atatoa moja ya kumi wa fil asal na kwenye athari al ushur mtu atatoa moja ya kumi yani mtu ameenda kulina athari uh, wajibu atakayekuwa amemtoa zaka ni moja ya kumi sawaan akadahu min mawadin sawasawa amechukua katika ardhi isiyomilikiwa na yeyote sawa akhadahu min mawadi sawa hiyo asali ameichukua ameirina kwenye ardhi isiyomilikiwa na yeyote mawad ay al ard allati la yamlikuha ahad mawad al ard allati la yamlikuha ahad mawad al ard allati la yamlikuha ahadun مواد ni ile ardhi ambaye ambayo haimiliki yeyote mawad al-ardu allati la yamlikuha ahadun ni ile ardhi ambayo haimiliki mtu yeyote kwa hiyo sawa hiyo athari ameenda kulina kwenye ardhi ambayo hakuna anayemiliki au mulkihi au kwenye miliki yake yeye au mulkihi au kwenye miliki yake yeye au mulkihi au kwenye miliki yake yeye kwa hiyo athari atatoa moja ya kumi sawa amerina kwenye uh, ardhi isiyomilikiwa na yeyote au hiyo ardhi anayemiliki mtu mwingine ambaye sio yule aliyolina hiyo athari au mulkihi au kwenye miliki yake yeye lakini mata muallif anasema idha balagha 160 rijlan iraqiyya hiyo athari itakapofika uh, ratili na sitini kwa vipimo vya Iraki hiyo athari itakapofika lita eh, ratili sitini kwa vipimo vya Iraki ila balagha 160 ritla iraqiya itakapofika uh, ratil 160 kwa vipimo vya Iraki leo kwa vipimo vyetu vya kawaida makadirio yake ni ngapi ni uh, lita 61 takriban lita 61 lita 61 واحد وستون لترا ni lita 61 kwa hiyo atakapokuwa mtu amerina asali ikafikia lita sitini na mmoja atatoa zaka hilo ndo fungu la athari ambalo mtu atakapopata hizo lita itakuwa anawajibikia anawajibikiwa kutoa zaka atatoa nini mwenyewe yani kuanzia lita moja sitini mbili sabini lita mia mia na ishirini mia tano lakini makusudio Ah, lita za chini kabisa ni lita sitini moja anatoa nini alioshwa zile lita alizozipata anagawanya kwa kumi atakachokipata ndio anachotoa zaka kiwa na maana kwenye kwenye kwenye hizi lita moja atatoa uh, ah, lita sita na moja ya kumi lita sita na moja ya kumi Naam قال رحمه الله ومن استخرج من معلل نصابا ففيه ربع العشر الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية دفن من دفن الجاهلية كلام موجود anasema ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا wa huwa ma wujida min difnil jahiliya waman istakhraja min ma'dini na mwenye kutoa madini waman istakhraja min ma'dini na mwenye kutoa madini yani sawa kaenda Msumbiji huko kwenye kwenye migodi akaenda kutoa madini au ameenda uh, kwenye maeneo ya Tanzania ambayo watu wanachimba madini akaenda katika uchimbaji akapata madini wa man istakhraja min madini na mwenye kutoa kitu katika madini madini nini madini ni kullu ma kullu mutawallidin min al-ard kullu mutawallidin min al-ard madini kullu mutawallidin min al-ard kullu mutawallidin min al-ard min ghairi jinsiha كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات كل متولد من الأرض من جنسها من غير جنسها كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات مثل الذهب والفضة وغيرها كل متولد من الأرض من غير جنسها ولا نبات مثل الذهب والفضة وغيرها madini kila ambacho kinazaliwa ardhini kila ambacho kinazaliwa ardhini ambacho si jinsi ya ardhi si aina ya ardhi wala nabati wala si mimea kila ambacho kinazaliwa ardhini ambacho si katika jinsi ya ardhi wala si mimea lakini kikawa na thamani mithlu dhahab wal fidda kama ilivyokuwa dhahabu na silva wa ghairiha na madini mengineyo kama ilivyokuwa tanzanite eh kadhalika almas katika yale madini ambayo yanatoka ardhi mwalimu anatuambia wa manistakhraja min ma'adinin na mwenye kutoa madini mwenye kwenda kuchimba madini ni swaba akapata fungu ni swaba na akapata fungu fungu la madini inakuwa uktubu mayali اذا كان النصاب ذهبا اذا كان النصاب ذهبا أو فضة إذا كان النصاب ذهبا أو فضة إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر ففيه ربع عشر عينه إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه إذا كان النصاب ذهبا أو فضة ففيه ربع عشر عينه وإن كان من غيرهما وإن كان من غيرهما وإن كان من غيرهما وإن كان من غيرهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما يقومه للأحظ للفقراء يقومه بالأحظ للفقراء منهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما وإن كان من غيرهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما فإن كان من غيرهما يقومه بالأحظ للفقراء منهما للفقراء منهما ikiwa hiyo ni swab hilo fungu ni dhahabu au silva pesa fafihi rubu ushra aynihi atatoa robo ya moja ya kumi kwenye yenyewe dhahabu au pesa yani maana kalam ikiwa yeye amepata madini ya dhahabu kaenda kwenye mgodi wa dhahabu akachimba akapata dhahabu na ile dhahabu imefika fungu la kutolea zaka atatoa robo ya moja ya kumi kwenye yenyewe dhahabu yanatoa moja ya kumi kwenye madini yenyewe ya ya dhahabu kadhalika kama uh, kachimba kapata madini ya silver pesa vile vile atatoa moja ya kumi kwenye madini yenyewe ya pesa moja ya kumi robo ya, ya moja ya kumi ya madini yenyewe ya pesa kwa dhahabu na pesa atatoa robo ya moja ya kumi kwenye yenyewe yale madini. Robo ya moja ya kumi ya yenyewe madini. Wa inkana min ghairihima na ikiwa hilo fungu ni katika isiyokuwa dhahabu na pesa madini mengine ilipokuwa tanzanite almas na mfano wake wa in kana min ghairihima na likiwa hilo fungu ni ambalo si la dhahabu na pesa anachokifanya ni nini yukawimuhu bil ahadh lil fuqara anathaminisha anathaminisha anathaminisha na nini kwa fungu ambalo la chini yake kwa ajili ya mafukara jana yaani nini lile fungu la dhahabu linauzwa kiasi gani yani lile fungu la kutolea zaka la dhahabu ambalo ni gramu 85 gramu 85 yani fungu la dhahabu la kutolea zaka ni gramu 85 takuja kwa mbele kidogo na fungu la kutolea zaka katika madini ya silva ni gramu 595 madini ya pesa fungu lake la kutolea zaka ni gramu 595 sasa anachokifanya ni nini ikiwa madini aliyoyapata sio ya dhahabu na pesa anaenda kuthaminisha ile ile ile yale madini aliyoyapata anaenda kuthaminisha na thamani ya dhahabu ambayo iliyofikia fungu la kutoa zaka ambayo ni gramu ngapi 85 kwa hiyo ataangalia dhahabu gramu 85 ni kiasi gani kama pesa sisi tunatumia pesa za Tanzania sio ataenda kuangalia kwamba gramu 85 za dhahabu ni shilingi ngapi na vile vile ataangalia uh, fungu uh, la pesa ambalo ni gramu ngapi tumesema 560 na tano ataenda kuangalia kwamba gramu tano za madini ya pesa ni sawasawa na shilingi ngapi halafu yale madini aliyoyapata yeye kama ni tanzanite au almas anachofanya ni nini anaenda kuthaminisha baina ya fungu la dhahabu na fungu la pesa yani ikiwa uh, eh, yale madini yake yale atauza je zile pesa zake zinafika pesa za fungu la dhahabu je yale madini yake yanafika yani akishauza thamani yake itafikia kama uh, thamani ya pesa ambalo pesa ambayo ikifika uh, gramu 565 itafikia kwa hiyo ikiwa itafikia sasa inaweza ikafikia thamani yake kwenye fungu la pesa lakini sifikie katika fungu la nini la dhahabu kwa hiyo yeye ataangalia kitu ambacho maskini hatokosa yani mfano inawezekana yale madini aliyopata kwa hizo milioni sita akapata milioni ngapi sita hizi milioni sita ukisema uthaminishe na fungu la dhahabu unaweza kukuta dhahabu gramu 85 ni ghali zaidi kuliko milioni sita yani akiuza ile gramu 85 pesa zake ni nyingi kuliko milioni sita kwa hiyo tukiwa ni wenye kusamilisha na dhahabu itakuwa huyu tutamhukumu kwamba fungu alilopata ni ndogo hawezi kutoa nini kutoa zaka lakini tukija kwenye pesa tukaangalia kwamba je hii milioni sita ingekuwa ana madini ya pesa ambayo ni gramu na tano thamani ya madini ya pesa gramu na tano je uh, tukiuza tunapata kiasi gani unaweza kupata chini ya milioni ngapi milioni sita chini ya milioni sita kwa hiyo itakuwa huyo aliyopata uh, madini kama ilivyokuwa Tanzania akaenda kuuza akapata milioni sita tukipima kwa thamani ya madini ya pesa itakuwa kufikia kiwango cha kutoa nini zaka hii ndio maana ya kuangalia kitu ambacho ni manufaa zaidi kwa mapakiri kwa maskini kwa itakuwa sasa kwa kuangalia upande wa thamani ya madini ya pesa amfikie kiwango cha kutoa nini cha kutoa zaka ndio alivyosema kwamba ah, rubu al-ushr fi ambao tumekuja kuelezea huko kwamba uh, wa in kana min ghairihi ma yuqawimuhu bila hadhi lilfuqara minhuma ataangalia kitu ambacho kitamfaa zaidi kwa mafukara ama ikiwa madini yale aliyopata pande zote mbili uh, itakuwa amevukisha na kustahili kutoa zaka wakati kuna tatizo lakini kama itakuwa pesa zilizopata ziko chini ya thamani ya madini ya dhahabu lakini zilingana na thamani ya madini ya pesa basi uh, atatoa zaka kwa sababu kwenye upande wa pesa huko mafukara au tukosa zaka jamani ya mafukara kwa hiyo inapatikana moja kwa moja inabidi wahakikishie wenyewe wahusika zaka inapokusanywa inabidi moja kwa moja wafikie wahusika pale tu itakapokuwa imechukuliwa zaka si kitu ambacho kinachukuliwa kabaki nacho mtu msikitini yaani kama kungekuwa kuna nyumba msikiti mkubwa na pesa zimetuishia hatuwezi kuchukua ile zaka kuingia msikiti abada zaka ina watu wake kwa hiyo inapochukuliwa tunabidi wapelekee wenyewe wahusika لذا كان ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال atakayekuwa ametoa kitu katika madini ikiwa hayo madini yamefikia fungu basi atatoa robo ya moja ya kumi pale pale atakapokuwa amepata hayo madini kwa kama itakuwa ni madini ya dhahabu atakapokuwa ameyapata akipima yakishafika gramu 85 na kuendelea atatoa yenyewe madini ya dhahabu robo ya moja ya kumi na kama vile vile ni madini ya pesa atapima yakishafika gramu 565 atatoa robo ya moja ya kumi katika hayo madini ya pesa ikiwa maneno yenyewe mengine atathaminisha kwa thamani ya madini ya dhahabu au madini ya pesa zile pesa zikifikia kiwango cha thamani ya madini ya pesa au dhahabu wakati itakuwa yale madini yake auze au kama atouza lakini itambidi yeye sasa atoe robo ya moja ya kumi ya thamani ya yale kwa kama itakuwa ni milioni kumi atoe robo ya moja ya kumi ya fedha apeleke kwa maskini na wale ambao tutakuja kuwataja katika darasa za wiki ijayo tumeelewana jamani thumma kala wa firdikazi kumusu mutlaqan na katika rikadi anatoa moja ya tano katika rikadi anatoa moja ya tano alivyosema mutlakan ni sawaan qalilan kana au kathira sawaan kana sawaan qalilan kana au kathira sawaan qalilan kana au kathira sawaan qalilan kana au kathira sawaan qalilan kana au kathira فالركاز فالركاز لا يشترط فيه النصاب فالركاز لا يشترط فيه النصاب سواء قليلا كان أو كثيرا فالركاز لا يشترط فيه النصاب سواء قليلا كان أو كثيرا فالركاز لا يشترط فيه النصاب سواء قليلا كان أو كثيرا فالركاز لا يشترط فيه النصاب ikiwa amepata rikazi atatoa moja ya tano ikiwa amepata rikazi atatoa moja ya tano sawa hiyo rikazi yenyewe ni kidogo au nyingi moja ya tano sawa sawa ni kidogo au nyingi kwa hiyo kwenye rikazi sisi hatu hatushurutishi kufika fungu rikaz sio sharti kufika fungu yani kama ikiwa ni kidogo inabidi atoe moja ya tano rikaz ni nini wa huwa ma wujida min difni aljahiliya rikaz wa huwa ma wujida min difni aljahiliya uktub wa alayhi alama aljahiliya wa huwa ma wujida min دفن aljahiliya وعليه علامة الجاهلية وهو ما وجد من دفن الجاهلية وعليه علامة الجاهلية ركاز منين ركاز آه ni kile kitu ambacho kimepatikana katika vitu ambavyo vimefukiwa na watu wa zamani watu wa jahiliya rikaz ni vitu ambavyo vimepatikana vimepukiwa na watu wa jahilia na hali ya vina alama ya jahilia na ile tukiaga msikana mtu akaenda shambani kwake kulima kulima alikutana kitu kimefukiwa katika vitu vya jahilia kwa hicho kitu kikiwa na thamani inaitwa arrikat kwa hiyo anatoa mmoja ya tano yani ile rikat anagawanya katika mafungu ngapi mafungu matano fungu moja ndio anatolea zaka pale pale tozo kupata kwa nikaz ni kile kilichopatikana katika vitu ambavyo vimefukiwa na watu wa jahiliya aliyakuwa vina alama ya jahiliya ikiwa na maana kwamba vile vitakavyopatikana haliyakuwa vimefukiwa lakini vina alama ya Uislamu hiyo haitwi rikaz hiyo haitwi rikaz inaitwa lukafa lukafa yani mambo ya kuokota tutakuja kuzungumzia katika milango inayofuata lakini kile ambacho kimepatikana katika vitu ambavyo vimefukiwa na watu wa jahilia na hali ya kuwa vina alama ya jahilia basi mtu atatoa moja ya tano katika hicho kitoto tukipata ndio maana akasema haya maneno wa fi rikazi alhumusu mutlakan na katika rikazi atatoa moja ya tano sawa ni kidogo au nyingi وهو ما وجد من ذبن الجاهليه وعليه علامه الجاهليه kila mtu kilipatikana aliyekuwa mtumikiwa na watu wa jahilia aliyakuwa kina alama ya jahilia atakapopata tundo atatoa moja ya tano na kuwapa wanao stahili mpaka hapo kuna swali eh naam inabidi kiwe halali eh. sawa ni dhahabu au pesa ah, au zimu kule ambapo tunazitumia maadamu sio samaki Naam. Kaa vizuri kwanza. Huo mkao sio mkao mzuri. Naam. kama ni ni katika vitu ambavyo vina alama ya jahiliya na ingia katika vikali kwa kama mtu akipata kidogo atatoa moja ya tano naam kununua ala akinunua yeye wakati ule ah, hatoi zaka kama yeye ndo ambaye alinunua hatoi zaka lakini ajio yatoa yale madini kule ardhini ndo anaitwa nini aitwa zaka huyu anayenunua ukienda kuuza yeye anaingia katika urudi tijara ingia katika urudi atijara yeye hatoi zaka naam رحمه الله تعالى عليه وقل فصل وقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتان درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر نعم ثم قال بعد ذلك واقل نصاب ذهب 20 مثقالا يعني فصل في زكاه النقدين فصل في زكاه النقدين فصل في زكاه النقدين فصل في زكاه النقدين فصل في زكاه النقدين وهي بالقاف وسوء بالكاف النقدين fatun fi zakati na fadaini hii fatu tunazungumzia uh, zaka ya dhahabu na pesa tunazungumzia zaka ya dhahabu na pesa mwalifu anatuambia wa aqallu nisabi dhahabin 20 mithqala na uchache wa fungu la madini ya dhahabu ni mithqala ya 20 uchache wa fungu la madini ya dhahabu ni mithqala 20 mithqala 20 ndio tuliosema ni sawa na gramu 85 sawa na gramu 85 yani tukipewa katika vipimo vyetu vya siku hizi ni gramu na 85 hiyo ndio 20 mikala gramu 85 huo ndio uchache wa fungu la madini ya dhahabu wa fitatin 100 dirham na madini ya pesa fungu lake la chini kabisa ni dirham 200 wa fiddatin 100 dirham na madini ya pesa silva ni dirham 200 ambapo sawa sawa na gramu 595 sawa sawa na gramu 595 gramu 595 kondo sisi wake kondo uchaji. kwa hiyo uchache wa madini ya dhahabu ni gramu 85 yenyewe kadhalika uchache wa madini ya pesa ni gramu 200 yenyewe kisha akatwambia wayudhammani fi takmili nisab na vinajumlishwa katika kukamilisha fungu yani dhahabu na pesa vinajumlishwa katika kukamilisha fungu yani ikiwa mtu ana Ah, gram tujalie 80 za dhahabu itakuwa zifikia fungu la kutoa zaka lakini vile vile ana madini ya uh, silver ambayo ya madini akiunganisha na madini yale ya dhahabu fungu linafanyaje linatimia kwa ndio maana akasema wa yudhamman fi wa yudhamman fi takmili nisa na ah, vinaunganishwa pamoja katika kukamilisha fungu udhamman fi takmili nisab na vinaunganishwa pamoja katika kukamilisha fungu hii tofauti na vitu vingine tofauti na vitu vingine kama ilivyokuwa uh, kwenye mifugo huwezi uh, kuunganisha baina ya uh, ng'ombe na ngamia kwa ajili ya kukamilisha fungu Uh, kadhalika kwenye nafaka huwezi kuunganisha maharagu na mchele kwenye kuunganisha kwa kwenye kukamilisha fungu hii ni haswa kwa ajili ya madini ya dhahabu na pesa lakini kadhalika akasema wala urudhu ila kulli minhuma na zile mali ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya biashara zitaunganishwa na kila kimoja katika dhahabu na pesa katika kukamilisha fungu wala urudhu ay urudhu tijara wala urudh ay urudhu tijara na zile mali ambazo ah, zimeandaliwa kwa ajili ya biashara pia zinaunganishwa kwenye dhahabu au pesa kwa ajili ya kukamilisha nisab yani mfano mtu yeye kaenda huko akapata dhahabu uh, gramu sabini haijafikia fungu la kutoa zaka lakini huko ana biashara zake ambazo zinafika milioni nne milioni tatu kiasi ambacho ukienda kuunganisha na kwenye zile gramu zake zile thamani kasikia ya kutoa nini ya kutoa zaka kwa hiyo wakati huo yeye atakuwa anaunganisha ile biashara yake aliyokuwa nayo ambayo kaandaa kwa ajili ya kupata faida kwenye dhahabu au pesa kwa ajili ya kukamilisha fungu la kutoa zaka kwa ajili ya kukamilisha fungu la kutoa zaka walwajibu fihima rubu'ul ushri na kitu cha wajibu kutoa kwenye madini ya dhahabu na pesa ni robo ya moja ya kumi kitu cha wajibu kutoa kwenye madini ya dhahabu na pesa ni robo ya moja ya ya kumi sasa moja ya robo ya kumi unapataje moja ya robo ya kumi unapataje wao oh, waloshangaika wengi hao kwa 40 gao kwa ngapi kwa 40 ukigawa kwa 40 ndio ukipata ndo robo alawasha ushagawa 40 jibu ulipata ndio robo ya moja ya kumi kwa kama dini ah, ni gramu 85 wewe au 40 jibu lipata ndio kutoa nini zaka kwa hiyo na zile pesa ambazo mtu yuko nazo zimekaa benki zimelalia mwaka na zinafikia uh, imma thamani ya pesa au thamani ya dhahabu atagawa kwa 40 atagawa kwa 40 jibu lipata ndio atakalotoa zaka kitu rahisi kitu rahisi kitu rahisi wala si kitu kigumu yani kama mfano mtu ana milioni 20 anagawa kwa 40 milioni 20 kugawa kwa 40 ngapi ya 50 au gani ha laki tano eh naam <laughs> atatoa laki tano kwenye milioni 20 atatoa laki tano sasa kwa kwenye milioni 10 unagawa tu kwa 40 na nusu sio hela nyingi na yaani ambazo zimeandalia kutoa laki mbili na nusu sio hela nyingi kwa hiyo cha wajibu kutoa ni robo ya moja ya kumi robo ya moja ya kumi kisha akasema wa ubiha lirajuli hapo muallif ametuletea vitu vinavyohusiana habari za madini ya dhahabu na nini na pesa anasema wa ubiha lirajulin min alfiddati khatamun wa qabi'atu sayfin wa haliyatu min tiqatin wa nahwuhu wa ubiha lirajulin na ni halali kwa mwanaume wa ubiha lirajulin na ni halali kwa mwanaume min alfidhati kutokana na madini ya silva ni halali kutokana na madini ya silva khatamun pete khatamun pete yani halali mwanaume yeye kuvaa pete ambayo imetengenezwa kwa madini ya pesa kwa madini ya silva ni halali kwa mwanaume kuvaa pete ambayo imetengenezwa kwa madini ya pesa wa ubia li rajulin min al na ni halali kwa mwanaume kutokana madini ya pesa khatamun uh, pete wa kabia sayfin kabia ule upanga unakuwa na kishikio sio kwenye kishikio chake kunakuwa na urembo kunakuwa na urembo imma utakuwa unaninginia au huko tu imma urembo utakuwa unaninginia au huko tu sasa urembo ambao unaiweka hapo ndio unaitwa tabia ndio unaitwa tabia kwa hiyo inajuzu mtu uh, kwenye upanga wake kwenye kile kishikio chake kile kile kinachoning'inia kuwa ni katika madini ya nini ya pesa tumeelewana yani kile kishikio kinakuwa na kiurembo huku mwisho na kwa mwisho kabisa hiyo ndio inaitwa kabia kwa hiyo inajuzu mtu kutumia upanga ambao Ah, kule mwishoni kule kumewekwa mapambo ya madini ya pesa wa haliyatu taqatin na mapambo ya mkanda wa haliyatu taqatin na mapambo ya mkanda unajua mkanda ule ambao tunafunga ule ambao tunafunga kwa hiyo sawa <coughs> hayo mapambo ni kwenye nini kile kidude ambacho tunatumia kufunga unahitaji bismu na naweza yale mapambo yakao kwenye bismu pale au pembezoni mwa ule wenyewe mkanda lakini maadamu ni mapambo ambayo yamewekwa kwenye uh, ule mkanda inajuzu kwa mwanaume kutumia mkanda wa aina kama hiyo wanahuhu na mfano wake wanahuhu na mfano wake ka hali yake alkhuffi kahaliyati alkhufi kahaliyati alkhufi kama ilivyokuwa mapambo ya khuf kama ilivyokuwa mapambo ya khuf khuf unajua Omar khuf unajua mm khuf zambo zimetengenezwa kwa ngozi lakini zikawekwa mapambo ya madini ya pesa hiyo ni halali kwa mwanaume kuvaa wa min adh-dhahabi na kutokana na dhahabu yani halali kutokana madini ya dhahabu qadi'atu sayfin yeah ambayo imetangulia kuelezwa yale mapambo ambayo yanawekwa mwishoni kabisa kwenye kishikio cha ule upanga tabia ataifi mwishoni kabisa kwenye kishikio cha upanga wa ghadati ilayhi daruratun na kile ambacho dharura tunazotumia wama dhati ilayhi daruratun ni kile kitu ambacho ni dharura mtu kukitumia dharura yani Eh, kama mtu hajatumia hicho kitu kitampelekea kwenye maangamivu kama hajatumia kitampelekea katika maangamivu au kupoteza ah, kiungo hiyo ndo dharura kaamfin kama ilivyokuwa pua kaamfin kama ilivyokuwa pua yani mtu kama pua yake imeharibiwa basi anaweza kuwekewa ya dhahabu anaweza kuwekewa ya dhahabu na kama itakuwa kuna vitu vingine ambavyo wanaweza kutokea isipokuwa uh, kutokana na dhahabu atawekewa vile vile jino jino mtu limetoka uh, anaweza kaweka jino la dhahabu kaweka jino la dhahabu lakini si katika hali ya mapambo katika hali ya dharura yani uh, maadamu jino hana na anahitajia basi wakati huo uh, atakuwa anaruhusiwa kuweka jino la dhahabu lakini wakasema kama kutakosekana na eh, meno mengine ambayo yametengenezwa kwa madini mengine yasiyo kwa dhahabu na pesa watu wataruhusiwa kutumia jino ambalo limetengenezwa kutokana na madini ya dhahabu anasema walinisai minhuma na uh, ni halali kwa wanawake kutumia hivyo vitu kutokana na dhahabu na pesa walinitai minhuma na ni halali uh, kwa wanawake kutumia vitu ambavyo vimetengenezwa kutokana na dhahabu wana pesa katika hivyo ambao tumevitaja wama jarat aadatuhunna bilubsihi na vile vitu ambavyo ada wao huwa wanavaa na vile vitu ambavyo ada huwa wanafanyaje wanavaa yani kwa hali ya kawaida wanakuwa wanavaa kama ilivyokuwa heleni bangili mkufu ah kipini na mfano wake yani vile vitu ambavyo wao kama wanawake wanavaa katika hali ya uh, kujipamba basi uh, watakuwa wanaruhusiwa kama vikoa vimetengenezwa kutokana na madini ya dhahabu au ya pesa kwa wanawake ni halali wao kuvaa yale eh, mapambo ya namna kama hiyo hii inatuonyesha kwamba kama itakuwa ni vyombo vya dhahabu na pesa vifai kutumika na ndio maana hapa tumekuja kuzungumzia vile vitu kwa upande wa wanawake ambavyo huwa adatan wanakuwa wanavaa na kwa upande wa vitu vingine tumetaja hapo kama ilivyokuwa pete kwa pia wanawake wanaweza kuvaa pete ya uh, dhahabu uh, au pesa na mfano wake kama kwenye vyombo la haifai ثم كان ولا زكاه في حلي مباح اعد للجمال او عاريه ولا زكاه na hakuna zaka wala zakata na hakuna zaka fi huliyin mubah katika mapambo ambayo ni ya halali la zakata hakuna zaka fi uliyin mubahin katika mapambo ya halali uidda liistimali yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutumika wala zakata fi uliyin mubahin uidda liistimali na hakuna zaka kwenye mapambo ya halali yaliyoandaliwa kwa ajili ya kutumika yani mwanamke yeye Uh, anache ya halal ambayo imeandaliwa kwa ajili ya yeye kuvaa hata kama itafika gramu moja na hiyo cheni yenyewe ni madini ya dhahabu hakuna nini hakuna zaka wala aria wala mapambo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuadhimisha wala aria wala mapambo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kuadhimisha yani kumwadhima mtu kuadhimisha yani kumwadhima mtu kuna watu wanakuwa na mapambo ambayo huwa wanaadhimisha wana mwanamke siku yake ya ndoa anashukuriwa anaenda kupewa ili ajipambe alafu baadaye anarudisha kwenye hivi vitu hamna zake kwenye hivi vitu hamna zake japokuwa Sheikh Uthaymeen yeye katika Sheikh Mumcha anasema kuna zake lakini uhalisia hakuna zake kwa sababu hakuna faida yoyote ambayo yeye anapatia isipokuwa tu yale mapambo yake yeye kama yeye kwa hiyo hakuna zaka kwenye mapambo ya halali ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kutumika au kuadhimisha naam ikra قال رحمه الله ويجب تقويم حظ التجارة بالأحب للفقراء منهما وتخرج من وتخرج وت- وتخرج وتخرج يسكن كوتاك وتخرج وتخرج من قيمته وإن اشترى عرضا بنصاب بنصاب غير غير بنى بنى على حوله ثم قال ويجب تقويم عرض التجارة بلا حظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله ويجب تقويم عرض التجارة na ni wajibu kuthaminisha au kupima zile mali za biashara ni wajibu kuthaminisha mali za biashara ardhu atijara yani ma ma yu'addu lilbai washira liajli ribhi ardhu atijara uktub ma yu'addu lilbai والشراء لاجل الربح ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح ما يعد آه، للبيع والشراء لأجل الربح ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح ni kile kitu ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa na kununuliwa kwa ajili ya faida vile vitu ambavyo Uh, vimeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa na kununuliwa kwa ajili ya faida hii inaitwa arud atijara kwa hiyo mtu anapokuwa na vitu namna kama hii kwenye duka lake yani anauza mchele anauza unga anauza viatu anauza nguo biashara yoyote ile maadamu ya halali ambayo anakuwa anauza kisha anaenda kununua na kuleta tena ni wajibu yeye kuthaminisha wajibu kufanyaje kuthaminia bil ahad lil fuqara'i minhuma kwa kitu ambacho kitakuwa na maslahi na manfaa kwa mafukara kutokana na thamani ya madini ya dhahabu na madini ya pesa yani biashara yake ile yeye anaithaminisha kwamba hii biashara uh, thamani yake ni shilingi ngapi lakini kwenye biashara mpaka ipitiwe na mwaka kwa toka ameanza biashara yake mpaka mwaka ukaja kupinduka ile biashara thamani yake ni shilingi ngapi? Yana kama alianza eh, na biashara milioni kumi lakini baadaye ikafikia milioni 15 milioni 20 anakamilisha mali zote pale dukani. Mali zote pale dukani anafanyaje? Anazithaminisha. Kwa hiyo kama baada ya kuthaminisha zikifika mfano uh, milioni 20 kwa hiyo anachokifanya ni nini? Ni yeye kutolea zaka na kama biashara yake itakuwa imefika milioni sita haijafika milioni nane hali ya kuwa hii milioni sita tukiangalia kwenye thamani ya madini ya pesa itakuwa imefikia fungu lakini tukiangalia madini ya dhahabu fungu halijafika sisi tunamwambia atoe kwa sababu imefikia fungu la nini madini ya pesa ambayo ni maslahi kwa mafukara maskini watapata nini watapata kitu kwa sababu tukiangalia upande wa madini ya dhahabu peke yake wale mafakiri hawatapata chochote ndio maana akasema hayo maneno wajib takwimu ardhi tijara bil ahsir lil fuqara minhum na ni wajibu kuthaminisha ile mali ya biashara kwa kitu ambacho kina maslahi kwa mafakiri katika uh, madini ya pesa na dhahabu wa tukhraj min qimatihi na hiyo kum la hiyo biashara baada ya kuthaminisha akishapata majibu kinachotolewa ni katika ile thamani yake kinachotolewa ni nini thamani yake thamani ya vitu vya ile biashara watukraj min qimati na kinatolewa katika thamani ya ile biashara yani kama unauza viuno vya pikipiki usije baadaye kukwambia basi sasa mimi zaka yangu ni ah, hii selling ya pikipiki la kama unauza viatu sio kutotea hebu hebu ukasema bana mimi nauza hebu hebu pale kwa hiyo uh, zaka ni hebu hebu hamna unatuletea thamani yake yani unatuletea pesa sisi tumeelewana eh kutolewa thamani yake na si biashara yenyewe kama yenyewe ثم قال وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمه بنى على حوله na ikiwa atanunua biashara nyingine kwa fungu ghairi taiba lisilokuwa la wanyama bada ala haulihi atajengea kwenye mwaka wake yana tusubia hapo kusoma nyingine wewe una milioni uh, 20 ulikuwa umeweka benki hizi milioni 20 hizi kama zingekuwa zimepitiwa na mwaka ilikuwa mtu atoa nini atoa zaka lakini baadaye akaenda kununua akaenda kununua biashara kwa ajili ya kuuza ule mwaka haukatiki ule mwaka haukatiki toka aanze kumiliki zile pesa kwa hiyo kama ilipwa pesa za korosho mwezi wa kwanza na zimefika milioni 20 kufika mwezi wa sita bado mwaka hujafanyaje haujapinduka akaenda kufungua biashara ataanza kuhesabu pale pale kwa baada ya mwezi mmoja itakuwa miezi sita baada ya miezi miwili itakuwa miezi saba hata kwa hiyo mwanzo hakuwa umefikia toka zile pesa apate maadamu zilishafika fungu la zaka kwa hiyo utakapofika mwaka toka kumiliki zile pesa si toka kwanza kwa biashara toka kumiliki zile pesa basi baadaye atathaminisha baada ya mwaka kupinduka na kutoa zaka ndio mkusudi alivyosema wa inishtara aradan binisabin ghairi taima bana ala haulihi ikiwa atanunua uh, biashara nyingine kwa fungu ambazo tayari limeshafikia zaka ambalo si fungu la wanyama atajengea mwaka wake yani ule mwaka haukatiki pale pale kufikia kama itakuwa imezipita anaendelea kuhesabu hapo lakini kama ataenda kununua mifugo mwaka unafanyaje unakatika yani hata kama wale mifugo atakaoenda kununua wamefikia fungu la kutoa uh, zaka lakini mwaka utafanyaje utakuwa umekatika na taanza tena upya kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa na pesa tena uh, ah, kuchukua biashara ile fulani alikuwa zile pesa zimefikia fungu mwaka kapinduka akatoa zaka au vile vile alikuwa na biashara ya aina fulani akabadilisha kaenda kuchukua biashara ile nyingine pia huo mwaka wake hauko haukatiki yani kama ah, alikuwa anauza uh, urembo hapana akaona ah urembo bwana uende akaona ngoja bwana nikapindua mifuko sababu namuona kijana mmoja bwana anauza mifuko ina minuzo mifuko sahihi kwa akabadilisha biashara mwaka ufanyeje atendelea kwa hesabu vile vile kama alivyokuwa na hesabu toka mwanzo kwa hiyo habari za zaka ah, katika vile vitu ambavyo vinatarajiwa kutolewa malizia hapa kwa hiyo kutoka katika zakatul fitr na watu ambao wanastahili kupewa zaka ni akina nani na akina nani ambao hawafai kupewa zaka idara itakuwa wiki ijayo na swali aliko